ta' Novembru festa li fija aħna nfakru u nitolbu għal ħutna il-mejtin kollha. It-2 ta' Novembru hija ġurnata partikolari fis-sena illi lilna tfakkarna F'realtà, il-mewt mhux biss il-mewt illi ħasdet il-ħajjiet ta' persuni li huma għeżież għalina, imma wkoll l-appuntament aħħari li għandu kull wieħed u waħda minna ma' din il-ġrajja. U allura filwaqt li aħna b'dover niftakru u nissuffrogaw lill-erwieħ li ħallewna, Imma naħseb li huwa opportun ukoll li naħsbu ftit kif ser ikun il-passaġġ tagħna, kif ser ngħixu dan il-mument tal-aħħar tal-ħajja tagħna fuq din l-art. U nżid ħaġa oħra. Inħoss li lanqas għandna lanqas għandna nissodisfaw lil rwieħna biss kif sejrejn individwalment ngħixu dan il-misteru tal-mewt, imma rridu nkunu wkoll konxji mir-responsabilità li għandna illi kontra Kultura li trid tnissi l-mewt, il-kultura ta' żmienna, kontra ħsieb li jipprova jibbanalizza l-mewt, aħna nagħtu kontribut biex is-soċjetà tagħna, tgħix għad-dell ta' dan il-misteru. Għaliex għal dawk li l-mewt hija biss ġrajja fatali illi taħsadna minn fuq din l-art u daqshekk Għal dawn la hemm tama personali u anqas tama kollettiva. Imma għalina li għandna tweġiba, għandna dawl fuq din il-ġrajja daqshekk umana, Dan mhux biss jissarraf f'kwalità ta' ħajja aħjar għalina individwalment, għalina bħala komunità Nisranija, imma anke għall-kollettività. Fil-Vanġelu smajna l-preokkupazzjoni li kellhom Marta u Marija minħabba l-mewt ta' ħuhom Lazzru. U hija l-preokkupazzjoni tagħna lkoll, għeżież tiegħi. Aktar ma l-mewt toqrob lejna għax tieħu 'l xi ħadd Mill-aktar qrib tagħna, iktar inħossu l-bżonn illi nsibu ċertu tweġibiet quddiem dan il-misteru, quddiem dan il-fatt. Allura d-domandi illi tqanqlu fil-qlub ta' Marta u Marija Huma l-istess domandi li bir-raġun iqumu fil-qlub u l-imħuħ tagħna. B'differenza waħda, illi Marta u Marija rrikorrew għand Kristu biex jagħtihom tifsira, Jagħtihom id-dawl fuq dan il-misteru tad-dlam. Imma mhux kulħadd jersaq għand Kristu. Hemm min jipprova hu stess jagħti t-tifsira. Hemm min it-tifsira jipprova jagħtiha bil-ħsieb, bil-filosofija. Hemm min jipprova jaħrab minn dawn id-domandi u jirrimanda għal għada x'tip ta' risposta. U ħbieb tiegħi, f'din it-tieni kategorija li nistgħu nsibu rwieħna aħna wkoll, Il-baħħ ikompli jespandi, id-dlam isir iktar iswed għaliex tfittex kemm tfittex, tipprova ssib risposta kemm trid int, imma tibqa' nibqgħu m'aħniex sodisfatti għall-aħħar. Mentri, ir-risposta li jagħti l-Iben t'Alla li sar bniedem, Jiena huwa l-qawmien u l-ħajja. Min jemmen fija ma jmut qatt. Din ir-risposta hija dawl li tkisser is-siġilli tal-mewt. U Kristu eżistijaj mhux biss għandu kliem kollu ħlewwa u li jpaxxej il-widnejn u jikkalma il-kuxjenza, imma Kristu nnifsu għamel ir-rebħa fuq il-mewt. Kristu illi kien imsallab, maqtul u allura għamel l-esperjenza tal-mewt, wara tlett ijiem qam rebbieħ fuq il-mewt. U dak li jgħid San Pawl, il-mewt għal Kristu u għal dawk li jemmnu fih mhix l-aħħar kelma, mhix l-aħħar kelma. Għaliex Kristu ħareġ rebbieħ fuq il-mewt u huwa ħaj. U għalhekk lil Marta u lil Marija Ġesù jitlobhom jekk għandhomx fidi fih. Temmnu inti dan? U eżisti tiegħi quddiem din il-bxara t-tajba illi jagħtina Kristu, quddiem il-Bxara t-Tajba li hu Kristu nnifsu, aħna kulma għandna bżonn hu dan l-assens tal-fidi li aħna nemmnu bis-sħiħ f'dak li jgħidilna l-Mulej. U hemmhekk għandna r-risposta għal dawk id-domandi tqal illi Itaqlu l-qalb ta' kull bniedem u ta' kull żmien. Iżda dan tafu xi jfisser? Mhux biss kliem ta' konsolazzjoni għalina miġburin hawn illejla, imma huwa wkoll pejs huwa impenn responsabilità. li aħna, għeżież tiegħi, nikkomunikaw ma' ħaddieħor din it-tweġiba, din ir-risposta li jagħtina Ġesù Kristu. Dak li l-Qdusija tiegħu il-Papa kontinwament dan l-aħħar qiegħed jisħaq fuqu il-bżonn ta' l-evanġelizzazzjoni. Jien ngħidilkom illi anke ħdejna stess, fi ħdan il-komunitajiet Insara tagħna stess, hemm bżonn hemm min għandu bżonn illi tasallu din il-Bxara t-Tajba. Aħseb u ara dawk illi għal xi raġuni jew oħra, Inqetew jew tbiegħdu minn Kristu u l-Knisja. Għeżież tiegħi, partikolarment lilkom ħuti fis-saċerdozju, għandna nħossu jafas fuq spallejna dan id-dmejr ta' xandejr mill-ġdejt tal-Bxara t-Tajba ta' Ġesù Kristu. illi huwa iċ-ċevetta illi ta tiftaħ beraħ ħafna bibien magħluqa, li tkisser ħafna siġillej sigrieti illi qegħdin ixekklu lill-bniedem fil-ħajja tal-lum. U dan li qed ngħid ma ngħidux biss lil ħuti fis-saċerdozju imma ngħidu lilkom ilkoll eżis tiegħi għax b'mod jew ieħor ilkoll kemm aħna għandna din is-sejħa l-biħ tkellimna mis-sejħa għall-qdusija. Illum nitkellem mis-sejħa għall-evanġelizzazzjoni anke fil-kuntest meta aħna qegħdin infakkru l-erwieħ tagħna quddiem din ir-realtà tal-mewt. Għaliex? Għax jekk aħna ma nafux lil Kristu, jekk aħna sajmejn mill-Vanġelu, allura mhux biss l-appuntament aħħari tagħna huwa f'dubju Imma l-ħajja tagħna kollha kemm hi, hija mewt kontinwa. Mentri, għeżież tiegħi, jekk aħna żewġ affarijiet, inxandru mill-ġdejt lil Ġesù Kristu. U għal dawk li huma mitħla tiegħu, huma mitħla tal-Vanġelu. Ngħinuhom japprofondixxu issa l-għarfien tagħhom ta' Kristu u tal-Vanġelu u qed nitkellem minn hawn dik li tissejjaħ il-katekeżi. Allura ħbib tiegħi aħna nkunu qegħdin mhux biss nejn u ħalli dak li tilkom fil-bidu anke il-kollettività Anke il-ġemgħa, is-soċjetà taslilha kelma, taslilha persuna, Ġesù Kristu, illi jgħinna biex ngħixu il-mument tal-mewt u ngħixu għal dejjem, imma aħna stess inkunu qegħdin nippreparaw lilna nfusna kemm biex dan il-passaġġ ikun passaġġ ħelu għal għand il-Missier, kif ukoll biex ħin għad nidhru quddiem Alla l-Missier, aħna nkun nistgħu nisimgħuh jgħidilna, Qaddej tajjeb u fidej, idħol fis-saltna ta' dejjem għaliex wettaqt id-dmir tiegħek. Ikun imfaħħar Ġesù Kristu.